Antroji kronikų knyga. Pirmas skyrius. Dovido sūnus Saliamonas įsitvirtino karalystėje, o viešpats, jo dievas, buvo su juo ir labai išaukštino jį. Saliamonas kalbėjo visam Izraeliui, tūkstantininkams, šimtininkams, teisėjams, visiems Izraelio valdytojams ir šeimų vyresniesiems Ir Saliamonas su visais izraelitais ėjo į Gibijono aukštumą, kur buvo Dievo susitikimo palapinė, viešpaties tarno Mozės padaryta dikumoje. Bet Dievo skrynę Dovidas buvo atgabenęs iš Kirjat Jerimo į vietą, kurią jis paruošė Jeruzalėje, pastatęs jai ten palapinę. Be to, ten prie viešpaties palapinės buvo ir varinis aukuras, kurį padirbo Hūro sūnaus, Ūrio sūnus Becalelis. Saliamonas ir Izraelitai susirinko toje vietoje. Saliamonas aukojo tūkstantį deginamųjų aukų ant varinio aukuro prie susitikimo palapinės viešpaties akivaizdoje. Ta pačią naktį Dievas pasirodė Saliamonui ir tarė, prašyk, ką aš galėčiau duoti. Saliamonas atsakė Dievui, tu parodėjai mano tėvui Dovidui didelį gailestingumą ir mane padarei karaliumi vietoj jo. Viešpate Dieve, įtvirtink savo pažadą, kurį davei mano tėvui Dovidui, nes tu padarei mane karaliumi žmonių, kurių yra tiek daug, kaip žemės dulkių. Duok man išminties ir pažinimo, kad galėčiau įeiti ir išeiti prieš šią tautą. Kas galėtų teisti šią tavo tautą, kuri yra tokia didelė? Dievas atsakė Saliamonui, kadangi tai buvo tavo širdyje ir tu neprašiai turtų, garbės ar savo priešų gyvybės ir net ilgo amžiaus, bet prašiai išminties ir pažinimo, kad galėtum teisti mano tautą, kurios karaliumi tave padariau, tai tau yra suteikta išmintis ir pažinimas. Aš duosiu tau ir turtų bei garbės, kokių neturėjo joks karalius iki tavęs ir neturės po tavęs. Saliamonas sugrįžo nuo Gibijono aukštumos, nuo susitikimo palapinės į Jeruzalę ir karaliavo Izraelyje. Saliamonas turėjo 1400 kovos vežimų ir 12 tūkstančių raitelių, kuriuos jis paskirstė kovos vežimams skirtuose miestuose ir Jeruzalėje. Karalius padarė, kad sidabro ir aukso Jeruzalėje buvo kaip akmenų, o kedro medžių buvo kaip figmedžių, kurių gausiai auga slėniuose. Saliamonas parsigabendavo žirgų iš Egipto ir Kevės. Karalius pirkliai pirkdavo juos Kevėje už pinigus. Iš Egipto pirkdavo kovos vežimą už 600 šekelių sidabro, o žirgą už 150. Taip pat jie pristatydavo žirgus visiems Hetitų ir Sirijos karaliams.